Oret <laughs> Oret <laughs> kecantol kawat bareng wis melenting ditinggal minggah bojo beseng wut pikiran pusing ana dangdut akar alang-alang bojoku beseng aku kakean utang pemberi kripik gedang yupai ton mari kekeran kekeran ba rek sing lanang diwasu koran tak tak नहीं tugasnya yang ini iki. Kalau panjang ini gak rekaman, kasetnya gak terus. Wah susah sing diomai. <laughs> Tak dongak noai, ya sing kari ki mugo-mugo. Wes, ngara-ngara ikat lancar cici, ono si kaken pola iko pemarai. Nurut-nurut tau wes enak. Terus aku nurut, mbok sak bulan seketewu. Rong wulan satu sewu. Tapi apa to ngrekaman? Aduh. Lho lho lho. Munawar. Lah, ya apa wis ngomong kok kasih tambah sih tambah blakrak ngene ya apa? Tak pikir-pikir. Wis kentek ngomong iki ke jaman kok sampai jaman saiki. Mosok menungso kentek ngomong. Lah ngomong-ngomong apa ta apa ya? Nah, ya apa? Ya ngomong-ngomong untu ta ya apa? Gendeng ya. aku niku. Lho kamu lah ngomong apa? Ya embung ku ya apa cara nisane apik diwalik ta dialang hmm. ngono lho. Lah apa embung diwalik iku? Ya apa sih, Rek? Iya. Eh, waduh, lambine batik. Celanane hmm. biru. Sepatune iya. anyar. Oh, sepatune. Lho, opane sing melet iku? Kok ono sing melet barang? Ngomong ngamu kan iku taline lho. Mosok tali melet. Delono, aku gak patek ngguyu mari pati anu. <laughs> Cita, cita delok tungkae. Lu iki bani slender iki. Ya, Pak. Wong mulane lek mlaku cepet temen glending terus ae. Ngomongamu kon niku mari tak sulno iki. Iki wah sul sul kok dhuwur temen kok mancik dengklik iki. <laughs> Kon kon iso iso lek mung ngenyek kanca. Paras ayo tak salaman mesti gak apa tak saulan setengah gak pedo ah mari rekaman dhisik sampai saiki. Iya lah ya kangen ya. Iya. Paras. Waras. Waduh tangane mambu soto. Musuh tuh mari andok nek pasar kembang. Sopo sing bayari? Dino. <laughs> Ono janjakan wae ta. Ono bayar dhewe lo omonganmu kon niku. Aku roh winginane nduk pasar kembang ngono lho. Warung ono pasar kembang ono Oh gak kenal kok ono wong mangan nduk restoran. Halo, halo. Boleh wong kalau sing ngene sini mangan boleh katut kebayar. <laughs> Eh kok yo pokok kok embo kok sawangane kok anyi-anyi ngono lho aku iki lho. hampir diampirno sapa masih gak kenal wis tak anggap dulur iya ngra kenal seduluran timbang kepaten obor aduk kepaten kesut lho wis gak usum lho tangane apa mbu sate omari oh, andok sate waduh sing bayar sapa ngene nggo <laughs> tapi aku rum bayar dhewe lek sing iki bayar dhewe nyene yo dibuntul barang kok mule tak kok mule rupane mang mangan sate ana lek eh, petambulur rupane tapi gak daging Ya, garik daging. Kok eruh ae kon ngawas ngene. Wong aku iki gak iso goroh ya ngomong terang-terangan. Iya. Sing tak bodhok iku mang tapi yo sunduke ketok sate. Iya. Tapi sing jero ni dagingnya duduk daging wedhus. Oh, apa daging? Lah iki mang apa susulane sepatuku iki. Kok guyon-guyon. Lho lho, mambu bir. Oh, mari ngombe bir. <laughs> Aduh, tapi mambu garangan. Aduh lo, kata lo. Kok nemen lo kan iku? Iki kan iku niat mateni aku tah lo kan. Kowe mari gladak, peno ro istilah gladak. Iya padha karo nggonku. Nek nggowo asu yo, iku cara nggonku ngrobyok iku. <laughs> <laughs> Cara nggonku gladak. Heeh. Waduh. Ono maneh cara sing liya. Apa? Tandes. Apa? Grubyuk-grubyuk. <laughs> Oh, grubyuk-grubyuk Iya. Eh, kok mambuwangi yo. Yo, mambuwangi susu. Temen lo arek titen. Susu kok mambuwangi? Iya. Gak ngono kok ta irung mungkin lho irung apa iki lho. <laughs> Pancai ndramu iki lho ya apa kok tajem temen. Tajem mambu wangi. Hmm, Kemanten anyar. Lho. Manten anyar. Iya. Duh wingi nginceng ora. <laughs> Lah nginceng apa ora gagani lenggis karo. Lah aku tau nginceng jintuk kalau jengking. Lah <laughs> sing dhisik. Iya. Waduh manten anyar ta. Iya. Wah sembarangnya anyar ya. Iyalah, kaos anyar. Anyar. Wo, oh, tapi kok kena ditanduri jagung ini kaos kota. <laughs> Iki kumbahan rek, kumbahan. <laughs> Ah, coklat benangnya coklat. lah kaos putih benangnya coklat. Iso koyo semut golek panganan ngene rek. Kon iki kok ndelok masalah pakaian. Pakaian iya. iki hiasan hidup. Oh. Sing penting delokan patikku rada kuning iki lho. Sing penting lak gelek rabi ya, iya. Eh? Abimane. Iya. Oh, aduh. Oleh arek. Jangan oleh celek. Tukang ngono atine rondo apa sih perawan? Ngomong ngamu kan iku wis. Rondo sih perawan. Anake anake sapa iki? Lah iki anake Singopati. <laughs> Apa? Apa kon niku? Apa anake Singopati? Rumah kamu ketoprak sing gak rabi. Karena artine oleh wong desa apa arek kutho? Gak anake wong biasa. Wong biasa. Desa. Kok tukokno pakaian barang? Lho penisit itu durung teko itu sak dokar apa ini sak dokar lu ya damen dadu <laughs> ya kelaras. eh kan ah, ini apa bakal bujumu kok kayak damen katanya ngobong genteng lah apa kan ini sampelnya nih kan ini iya ada tuh orang di desa ada terap lah butuh no itu lah lo oh iya dadu damen di ruwa-ruwa ya iya nah apa-apa ya lulus Nang apa ngantuk telung dino. <laughs> Lah wong ngantuk tanggap iku, terus wong pijet iku seminggu. Waduh, iku rabi resmi, rabi biasa kok. Gak tangkepan Wah, ngomong ngamu kan aku iki krungu. Pungkasan kok gak tak jawab ya apa? Nah, iya rabi biasa ngono lho. Iya. Sing durung anak ya. Durung. Wis perawan berarti. Iya. Waduh. Iku diturno sapa ae waktu kon kawinan? Yo hansip 18. Lah apa wong kawinan diturno hansip iku? Omonganmu yo bolo-bolo. Ya bolo kabeh, poro pini cepu bareng. Iya. Waduh, dilungguhno kuwade. Kak, gredhu. Lah apa kemanten dilungguhno gerdu iku? Ayo nang terus dipikul ngono. Lho gak ngono dilungguhno nyewa kuwade tangga. Lho wong-wong tuane soge diruwa-ruwa lho. Waduh. Salin ping pira sapa? Salin Elingku ya? Iya. Elingku. Waktu aku dikarak iku lho. Iya. Iku ping telu lho. Sing dikarak tok ping telu. Ping telu. Iya. gak tau. Aku terang-terangan ngomong iki. Iya. Jam 12 bengi ku salin ping 13 ya. Oh. <laughs> Salin ping 13. Ya menang buringe ses iki sisa iki. Padha tapi mantenan anyar gak apa-apa. Lho, waktu iku pernah iku numpak motor apa mlaku? Lho iya. Lho iku diglondong aku iku lho. Kayak tong ngono lah. Omong amu kan niku. Numpak motor apa enggak? nyater montor. Oh, nyater montor. Waduh. Tutuk kono, tutuk ngarepe lawang lak dipethukno karo kemanten wedok. Iya. Kok kembang mayang bareng. Hmm, temenan wis adat kono ya lho. Waduh, mari ngono peno ditemokno iku salaman. Eh, salaman ya? Enggak sikut-sikutan. Lha <laughs> iya diraketno lahir batin lho. Marno nyembah nang sapa? Lho nyembah nang watu agung. Wis <laughs> nyembah watu agung lho kon. Oh. <laughs> nyembah nang marotuwa lanang karo wedok iya marotuwa marotuwa lanang marotuwa wedok ya wong tuaku lanang wong tuwa wedok biasa lek kemanten keteko lak disawat bareng lho iya gandeng telu Kok lawan sawet gandeng niku? Ndok ndok. Oh, ditotok ndok. Iya. Ndok ya apa iki? Lah ndok buan. oh, ndok sak buk, sak buk iku ditotok ngono. Waduh kartolo rek. Yondok IPT. Oh, bareng ditutup. Sing, sing tembean. Ya, ditutup apamu? Oh, itu omong kamu. Yo ndek batuk lho, mosok ndek dengkul. Oh, ditutup untuk batukmu. Iya. Wah, ditutup ndok bareng. Hmm. Marno melakukan yo gandengan. Gak berangkat. <laughs> Takon lah pemantan kok melaku belang berangkang. Iku gandengan lo. Oh gandengan. Iya. Bareng gandengan manci obon. Lu aku manci pawon di kono. <laughs> Omong kamu. Masuk manten diobongon. ngomong ngamu rame-rame. Iya, waktu iku aku dilebok nek kamar beleng. Oh. Disiram apa? Lho nek kono disiram lengok gas. Dibate <laughs> diopong. Wah, kono lapo kemanten siram lengok gas iku. Iku adate kembang bore. Oh, bae banyu leri cek kata di jerangkong. Iya, maksud cek gak ono sambi kalau apa-apa. Bareng kon dilebokno kamar beleng wong loro. Wah, wis. Waduh. Temenan loh. Terus keringetan dadak. Apa keringetan dadak yo? Uyeng kumat, uyeng. Oh, saking akeh wong, rasamu lapo sakene apa itu dayoe saking akeh. Sama keperucut aku. Dayo saking akeh lo bareng mlebu kamar ambek bojoku. Terus puyeng kumat. Oh. Meripat terus berkonang berkonang. Bu oh, saking anu saking akeh wong. Bareng ngono aku ndek. dulang-dulangan bareng? Lho iya. Kon didulang apa? Lesung. <laughs> Aduh. Kenapa mantirannya durang kesung iku ya? Wah, iku lho. Tapi dadi sampe saiki. Lho, wis telung dino njaluk pegat barene. Lah apa? Oh. Ya apa ya? Ya wong telung dino kata uli. Lho, lah kon blakrak manten anyar ya ngono. Kon kok bali rabi kon iki elek-elek wong, rabi pisan nae lho. Aku ngengger nih anakku lawas. Tuh, dadi bojomu sing dhisik mati ta? Iya. Ya sing dhisik kok saiki anakmu wis gedhe. Iya. Sekolah ya? Tak sekolah no. Sekolah nang ndi? Lah iki apa ndek SMP kelas 1? Oh, pirang tahun kasih siji? Ono kono wis selekur tahun iki. <laughs> oh iya. Kaya oh, nurun bapakne kono. Masamu marung di sekolah ana. Ah. Duh, sapa ya? Blangkonan jurjanan cewek diwiru selopan kacamata ana. Eh, Pak Kastawi. <laughs> Paling dolek remian. rene rene rene. Piyu piyu. kucur onde-onde jemblem. Iki wong gendeng kaya apa iki? lek ndelok pakaian kaya wong Jawa Tengah iki. Jawa Tengah apa iki wong pojok iki. <laughs> Pojok iki. Adoh saka Sulo. Oh iya wong Sulo. Oh iya. Nganti tekan ning Surapringgo. Surapringgo. Oh iya iya Surabaya iku oh, Surapringgo. welah anggonku tekan sulo neng suro pringgo kui orah nunggang opo-opo jor aku nunggang sepur dosol apa sepur dosol ini? eh pundak ini melesat oh, Apa sepur dosol itu ngerti ya apa? sepur sing gegeri remah oh sepur desel nah, sepur desel anggonku nunggang kepenak banget. Iya wong Pak Sepur. Ora nunggang ning tengah-tengah neng nunggangku cedak ning totoke. Lho. Totoke Den. Adane Pak Klotok rek. Ana totoke kuro Oh Oh sih. Ndase. Iya iya. Dadak ora suwe Sepur njur berangkat. Unine Sepur mak ucus ucus ubrus. mak ucus ucus ubur iku nek maju lo ucus ucus ubrus ro kan nek mundur nek mundur apa ubrus ubrus ucus. ono ono arek ora let sedih lo maneh dadak aku didoake ning tasiune jomplang Oh, tasyune didik seno wae. Jomblo jomba. Oh jomba. Nengkono aku ora mudun, eling-eling aku ora duwe stasiun. Njur barus. Barus. Wong oh, barus iku terus. Eh, barus iku barus iki sing dodol wetane omah barus. Terus oh, ya. Terus ya. Dadak nuju ning Surapringgo. Nuju ning stasiun Gubet. Lho. Apa ta sing gubet iki? Oh, oh. gubeng, gubeng. Gubeng ae gubet wong iki dakno. Neng kono eling-eling neng Surabaya. Njur aku medun. Cek modun wae cek linu kan. <laughs> Ngomong ini. Arep neng kampung ora ana kendaraan. Njur. Njur aku neng kono imbal bunyak. Apa bunyak iki? Eh apa bunyake? Banyak, Be. <laughs> Oh, becak. Eh, becak. <laughs> Wong becak ya bunyak. Welah. Njur numpak becak kuwi enak. Neng kampungku ora kena diliwati nganggo becak. Dadak neng kono aku imbal nunggang opletet. Awak gadis tet, Pak. Wis gadis tet, Pak. Opletok, Pak. Lah opletet iki. Oh, opletet to. Nek sayange neng kene kok ora kepranggo menungso sak lonjor-lonjoro. <laughs> Dada iki ana londo sak nyonyai. Sing ndi? Eh, Londone sing ndi? Londone gedhe dhuwur, nganggo kopluk. Lah iki sayang nyonyai kuru kaya klothok tawa. <laughs> Wong wis mlero kae. Eh, kula sanes londo, kula wong biasa. Oh, coba tak. Tapi wong iki sing enak ya. Iya. Terang-terangan ae. dengkul diuntir ngene ya. Lha apa kok niku? Oh, wong ngilek nopo. Nggih, nyuwun sewu piantu. Nggih, nggih. Lah panjenengan menika paringan asma apa sinten to? Kula to. Kula apa bapam? Oh, apa bapak? disan rusak wis, Pak. Lah piantun setunggal menika paringan asma apa sinten? Pak Weni. Lah panjenengan apa sinten? Kula apa basa? Apa bahasa iswara? Iya, lah iki ponakane poh moncrot iki lho. Lah panjenengan menika dateng mriki kala menapa? Kula to. Inggih. Kala monggo. Lah piantun setunggale kala menapa? Kala bendu. Lah panjenengan rawuh mriki kala menapa? Kalane kumbang. Lha sewu dereke. Nggih, catosipun kula saking Solo dateng Surabaya menika badhe kepangge kanca kula. Sinten asmane? Ingkang asmanipun Kartolo. Lah kula lak Kartolo. Panjenengan? Nggih. Sanes Kartolo Dika. <laughs> Wong iki tunjuk. Lah mbok menawi mboten kepangge Kartolo, yen kepangge Munawar Bogang. Nggih kula niki. Saestu? Nggih. Saking tandes, saking tandes. Sanes Munawar Dika. <laughs> Kula menika madosi kanca kula asmane Sapari. Loh, Sapari? Nggih. Saking pundi menika? Saking Panggunung. Panggunung. Ku Panggunung. Nggih. Gamit sewu, Dek. Nggih. Kula menika Sapari. Loh, Oh, sanes Sapari koni. Aduh, aduh, aduh, aduh. Wari riko napa macak ngene bareng mulane kok pating pecotot. Eh. Ngene nek dirungokno wong Jawa Tengah terima no ngenyek kon iki ngomong gak eh. entos. Gak ngenyek. Kon ro nang tandes nek malam jemua iko Apa? <laughs> Oh, perak, perak. <laughs> Ah, Wong iki. Ate nang ngono, aku mangan. Nggih, pakaian iki mantan. Suluan. ngiring iring kemanten. Oh, ngiring iring kemanten. Iya. Waduh, tepak melok kok iki. Kon melok? Iya, sapa tadi manten? Koncoku iko apa? Sapa? Lho, kon selali sih, sapa nek sapa iki lho. Sapa? Lho. Kon gar. Sapa? Kon gar. Sapa? Ayo sapa? Sapa sih? Sapa? Baik. <laughs> Eh sapa? Tolong ngamuk kok padeng pecotot diri. Ya tangga aku le tangga. Oh iya iya. Wis tak panjenengan acara ayo. Awak dhewe masih kok ngono gak apa-apa menghormati. Iya iya. Engko marono ayo goleki Cak Markeso. Markeso? Iya. Lho dalanan. Iya. Tempak. Oh, Jampiri pokoknya ana omah lho biasa lek jam iki gak ana omah. Iya rek kena ke tuan tuanan. Oh. Omong ngomong. Iya marono ge. Maksud e ngene lho tuan tuanan niku Markeso kok lebih tua ta umure ambek awak dhewe iki. Iya iya. Eh, Dadi awak dhewek ku perlu nekakno kanca iku hmm. supaya gak medhotno kolor. Lha apa? Lha apa? Lha apa kanca medhotno kolor iki medhotno duluran. Duluran. Nah, ngono ya. Halo, hmm. iki numpak becak numpak bimo iki. Ya apa? Ya apa? Inggris ya. Ngantar, hmm. nyanter kol. Endi sih kampung di sih? Eh, kampung iki, kampung kula. Iya, kampung munang kampungmu dhisik mampir nang ngono. Mane ngedang sepur nek ana ya. Lho, kok ndi kok? Lho iya kan jurusan. Lah, krak ae kon niku. Wis pada umume nduk niku bimur rada papat rek. Oh, ngono rada papat. Nah, bimur rada telu iku bimo bane meledos. Lha apa kok bane meledos iku? Lha siji maneh lene. Oh, ngono. iya. Di numpak bimo ah. Mbak Wis aku melok kene apa jare kon mampir ono ya. Ngono ta? Iya, aku tenange menawari ya. Iya, masih aja nek ngono. Masih bowo yang ngono kok talang ngono dhisik ae ngono lho. Iya. <laughs> Lho. Kau niki ya apa wong bobok kon nalangi lho. sementara. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Slender. Eh? <laughs> Awakmu iki lho nyambut gawe narik-narik apa? Narik penumpang ngono lho. Oh, penumpang. Iya. eh, gak metuk ya, Cek? Mosok. Hah? <laughs> Apa mau bikin yang jam biru? Wah, biasa ini sak jam ini biasa itu. ya, merkeso. wah, oh, konco dewe mosok lali. Aku ah, iki kangen, kangen sama merkeso. Biasa iku wis ya apa maneh wong amarga ah, isih konco lawas. Aku ah, iki gak enak gak direngeng ya amarga isih. Iya. Halo. Hei. Ayo, iki opo? Nang Wah, ini ah, ini ini. Ah. Wah. Ya opo? Berang-berang dino gak tahu pecuk dhewekne. Ah. Mosok wong gone pancet nduk kene kok. Lah iya mangkane becakmu mang lho. Iya iya Aku iki mbok turno nang gone. Nanti. Yang gane gila, gane lupa. Lupa? Iya. Eh, saya ingin aja ya. Iya. Wes ngombe beta. Ya nang ngombe kopi kopi kene. Ngombe opo, sing diombe opo. Ini <laughs> ngombe kopi ngono ya, Sa? Kopi. Eh, kopi. Warungin dia. Lah iya siapa iki? Wah, enggak ono warung ngono kok. <laughs> Sampai niki Ya iki jaran warung resi iki. Eh warung resi ya. Iya, dadi resi sembarange warung sakanane ngono lho. Ah, kon niku pancen pancet e, ka diet. Lho lah enggak pancet siapa ya, Cek? Wong becek ngono, wong barang rasakno. Lho, penai iku lho. Penai lho. Iya ya. Becek ket mau wis narik ya. Wis arek-arek mangopo? Ya lutung. Iya ya. Ngapen po? Yo. Iki ngene aja, wancane iya, iya. aku mangenteni sampean arek-arek wis rukunan kabeh. Timbangane sepi-sepi. Nah, karepe ngono. Mm-hmm. Saiki sampean reng-reng nggo kene ya. Iya, iya. Ya wis bantu-bantu lah. Ya carane. Ya timbangane nganggur iya-iya, ayo. Nah, nah. Nggih, lho kekaruan, Bun. <laughs> Peneran wis dik meneng cekel tangan wis. Iya. Gorengan ta, kernet. Wis gak dikernet wis. <laughs> Iyalah. Iki pengen aku iki ngedung mangan kocok-kocok becakan wis wis gak tau petuk. Nah, iku apa ya, Dok? Eh, oleh-oleh sak godhokan mulih. <laughs> Lumayan. Ini lu nyambut cai opo? Kayak kok pancet teh. Ya gak ngerti lho jane ngene wong panjenengan awak dhewe salah lahir biyen ketiga. <laughs> Ngene lho, kok mentolo bojoku mangan kaya aku. Ayo, Dok. Zaman iki kok iso ngelunges saiki lha apa ya, Jo? Gak ya gak apa-apa mbanyane <laughs> iki. Saking apa sih ngesak nemak isinya iki. <laughs> oleh pirang-pirang tahun sampai ya ini pancet ini oleh kaya tok guyu. Eh, nek kalau kok ngondok sak walu-walu. Gondoke <laughs> gondoke. Nggih, eh, gondoke. Eling-eling bojo jaman ya ono sampe yaene pancet taeng muring-muringe temburuane. Temburuan ya. Iya. tua tuwa tambah temburan jangan aku lapor ah, ngono. Terus apa ya? Ngaku gak lapor Lapor ah. <laughs> eh tak kaya timbangane nganggur. Monggo mulai kumat. Iya iya Eh alah ditangkap kanca becaan. Mugi-mugi bareng ana selamat. Labone rum, labone rum. Oh, lapor labone tak mut kabeh kok. Gong <laughs> iya sangone arek-arek ya kowe. Ya wis beres. Lagi lo nak sing bantu. <laughs> Monggo kula sing mulai. Mulai. Anang dung dung dung dung dung dung. Oh. Banyak ni kita untuk buri untuk ngarap sampai remah <laughs> Piner os oh, Suara perewangan ini betul Piner olang kong kecong Amreksani PLAWAK tunggal Kan ewangi Jamar kecong Bedorong. Oh. Menawi wonten alapak hitungan kulo pancen kawe tungin camat ake cok. Tidak. Oh. isine kedondong. Ngene lho ape mati eman. Delok elek kaya ngene. Ngene kok mentale nyusoni piye. Pancen dalam dunia Pira juwene ayo sing kon karo kang jane jane gak swara prewangan kok gelak Mancing oh. gonge gak coba bareng. Bentenan bareng lak mereteli. <laughs> Hmm. Blak blak. Direwangi hmm. ayem tentrem sak keluargane ojo sampe lan kliru penam pae. Enak iki rada mol iki. Semingo semingo tabuhane kroncong iso mol Onyan oh, aku gak iso ngroncong. Enggak <laughs> usah ngroncong. Wong ngene bingung ta. Embung ini. Sing iso. Mulane sing perlu kerku warasane awet panjang umur. Taman tindalah ku unen. arek iki lek melok nginang ngene. <laughs> Kelas iki mek kandar yo. <laughs> Eh ndelok sakit pin mulai ngene. Gak kernet, gak storan. <laughs> Eh nek gak dik lebon mlaku surit. Mlaku bengit tawan gelantong. Mulane sing temen padha ngerti ning bisa selamat urip rukun sakah awase mbem Jula Juli tak. Tapuane lutruk. Jengeludup pak. Arek prangki culen. Rino lan wengi. Tak sebut-sebut tak. Supaya langgeng menatahan. Sapa nina cukup sing dipangan. awan-awan wong menek kelopo kelopo dipenek lontrono woe prawane nontok karo lan Joko. Joko e melok nontok Mas Katut aku ya. Embo karo jawan. Enggak tak terus Enggak tak terus aku wajar ditawur. Arek kene lemu-lemu. Perawan kene ngono meneng-meneng mergaku gak eruh. Eh, oleh anu neng nyaman nonton ya nonton tapi jenan arek ini siji marek gonku kono. Narek ini ngono nurut nurut ngurus temen merga mar iya temen narek ini. Hmm, iya iya. Merga arek ini meneng-meneng, merga si ya ini. Ganti wayan ya cok. Mbok dilungkas. Apa mana narek dien? Iya iya. Nek kepedo arek lanang dari wedok ini. <laughs> Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Cari arek renang Hmm. Nyek. arek saiki. Mau kemana mas? Arek wedo si nyawa mau kemana mas? Cari renang biasa saja nih. Iya, umpanya aku tau nyang Jakarta tulung sino kak kerajaan. Untuk kono numpak sepur. <laughs> sepur adek kuwandengane tuwa wong. Aku bingung kok. Bingung. Bingung delok wong-wong. Wong ana sing wong wadah ta. Macake ana sing macam-macam ya. Iya. Ate ana sing blangkon. iya iya iya. Wareng kepethuk wong kono iku ngin, ku tak tutungno sik kidung aku ngomong tuh rak nemen aku lan. iya sing perlu kidungane. Iya kidungane aja. Ale vole vole wane arek syura boyo. Lah. Mm. Ndangdut engko engko ae ndangdut. Piye iki engko gampang perkara lho, ngene kok lak gampang. Iya iya iya. Lah iya engko jangan ora kuatir. Sing dadi lak duwe meneng. Ngene engko boleh jangan ngono. Adik gak seneng ya apa lah ngene tok ae lho. 500. <laughs> Tapi gak tabangan ijen. <laughs> Mare pucuk. Nek <laughs> kopi ini umbin aja. Iya iya tak umbin nih. Nanti kopi ini rek. Eh, nek ndelawak ku ket bisnis ngene mulai tahun petang puluh songo dur gak tau ate ewang. Lian ijen nanai. Ngene iki lho. Sapa sing gak seneng delok urip pijenan ngene iki mule si jenan ku ternarek-arek becak. Kadang-kadang aku pinginane gak mbayar jelokno mbek arek. Ya amin. Mbek amin. Lah iya. Lah apa ya sing aku ya anak-anak ke bojo-bojo ya, Jo. Lah iya, Dik. Sampe mana aku gak lek ya seneng iki bojoku. Heeh. Tak jare kidungan ya. Iya, sik bali ya. Heeh. Saya podo sing sabar engko mari lak ngono lak deli walang kekek. Coron dindi aku seneng wong panjenengan aku iki wong mlakranen kenal wong sak dunia. Iya iya. Kota Surabaya. Hmm. Wong dindi kenal, wong Surabaya kenal, wong daerah kulonan kenal. Wong dindi kenal wak merke sesak wak merke sesak harus jenengi. <laughs> Merke sekolah kurang dia, merke sekolah mer pijet. <laughs> Kulah tolong tahun gak tadi unggah unggah no. <laughs> Saking pinter eh. sayang. Ayo. Ngati kernet melok ae. Sopo nguyur? Nguyur tok gak leren. Iya. Iya, iya, iya. Iya, orang kaya. Iya, iya. Iya. Iya, ngarepe warung gua ya. Enak kok kaya nyuku jajan enak. Iya, terus. Janting. Iya, aku kumat. keliling keliling jadi lewat mandi keliling wong becang pangkalan kali kali gede lho kali kupang potong wotik tabuhane mrucut. Wingi mlempem ngono lho. Kaudanan. Potong wote. Wote. ya munar winginane kalau. Potong wote. Gak. Kelinci pengen. cak sing putung tine sambar iki medeng-medeng <laughs> wah mulai ku mulai ngepir dari wah itu bapak kedua jangan <laughs> nama ribat balen awalang abang waduh kok kecing nguyung ini <laughs> mencelanduk kerup awalang cepet tak dong dong dong dawa sutang dong dong dong senajan pucang direwang item ayam duwe bojo ya mas kari enteng <laughs> eh ayo hai hmm. oh, Iya iya iya. Heeh. Hmm. Iya penumpang. Penumpang akeh ya? Iya. Iya. Iya Dek, iya matur nuwun. Eh, Meneh engkok tongkok rene mana ya. Hmm, Aku Iya iya. Bang amin gitu. Iya deh. Mulai ya. Iku loh. Iya iya. Pasti ya. Di mana tuh? Pasa. Kan bundi. Macam kaya sih. Siapa bundi? Ada yang pun mantan hari. Yang saya tak mau ngomong ngomongan kali kula Iya, Aisyah. Kau ni jangan ngomongan kau takkan nama Aisyah. Cik Ayu ni hari kecik Ayu ni. Kuatir. Hmm. Kula tanglet nggih. Napa nak? Sampeyan nyambut damel ngaten iki pun dang. Hmm, pun mulai tahun 49 nak. Tapi nggih seneng nggih. Seneng. Niki umami lho nggih. Mbami enten pendamelan lintu ngoten dos pun di sampeyan. Oh, purun kula, purun. Saestu? Nggih, purun. Nyambut damel apa sih? Lho, nek sampean purun, nggih coba-coba nggih. Kula tolong. Nggih, sampean tolong. Bapak kula niku nggih dipercaya kali perusahaan. Nggih, matur kasih uwun nek ngoten sampean tolong. Mungkin sampean kula sanjangaken bapak ngen kersane sukane bendamelan nggih. Yang temen apa kula? Loh kirangan bapak niku dinese dinis bengi kok. Oh, mbon tau dinis awan nggih. Nggih, tapi dipercaya. Keco kula mbon. <laughs> Poran nggih? Poran. Saaken kula ningali sampean niku, mpun sepuh hmm. mlaku terus-terus tembong. Iyalah. Eh, <clears throat> nggih, monggo teng ngene nggih sampean. Nggih, kula tumut Mbak Becak. Eh. Nggih, Becak itu nggih. Niki napa? Becak ini. Becak langganan niku lho. Saman bayar ngoten niku. Mboten. Lho, nggih pun ngoten kersane bayar. Saman bayar Nopo kula mengkare. Diboni ae. Mboten Pak, kula sing bayar oh, nggih. Oh, nggih monggo. Monggo. Monggo nang ndi ae ngendi. Kaya ngene iki arek gak tau mulih, gak tau nyabani omah. Tapi ya apa sih eling-eling aku anak mek sitok. Penggawe aku tak rahasiakno aku. Soale oleh gak tak rahasiakno ya apa kuwatir aku jaga gengsi pe ono di sekolahan diwadani. Kaget aku kok rahasia aku terbongkar gak gelem sekolah ya apa arek. Ngono rahasia apa wae. <laughs> Rahasia tetap rahasia ngono ta. gak ngono lho. Apa? Nang ndi safari gak rene? Mbah, semayan yo rene. Arek ah, iki opo sih grup iki diterusno tadi buyarno iki. Lah, kon <laughs> niku ninggal ae. Wah, kon niku. Gak ri kartorone tak pikir kok gampang putus asa ngono. Wong andek-andek pulang iki kait oleh nenem ya. Kok dicit hmm. <laughs> Aku mang kru ngomong amuar. Iya. Mursulo pekarane kon jare jaga gusi. <laughs> Wah, wah. Ben kita gusi kon niku. Lah ngomong, -ngomong. iku kuping tak dengkul <laughs> aku ngerti mang lho ngomong anake dek, iku joko bengi ta mbok pegal apa no burine kono sisine ngono lho oh, Jaga gengsi gengsi. Wak. Oh, jaga gengsi ya. Soale ngene rek, wong arek arek saiki lak wis kabeh padha maju wis jamane. Iya. Yeah. Saumpamane aku tak duduno anakku. Iya nek gak diwadani kancane nek sekolahan, purik gak gelem sekolah sih rugi hmm. aku. Hmm. Dadi kok Iya, Rin. Suara anu nyambut ke bengi dek. Lah kok nyambut ke bengi ku maling dah. Eh, maling. Arek ki durung tau mission ya kok. Kan nyambut ge bengi nyambut ge apa? Ya wis biasa ae. Wis terus dhewe wong kuliah kuwi ah. wong telu kok ana <laughs> wayang ya awak dhewe kadang hmm. ya ana band ya orkes kadang gambus misri. Wis sing penting pelawak iku lho lak ngono ana ana kan oh. ditanggung tas iki ana andak-andak wong telu njaluk sak juta iku ya apa? Iku kemoncolan kok. <laughs> Eh, eh. kalau ngedek nak grup itu kudu ana iku lho rek jenenge nomor rindu lho ya apa sih nek gak ngono mosok dia ndek uang ya ono sih kan jenenge jenenge ya grup sawung galing oh sawung galing ya apa kartolo cs eh, ono eh, kartolo eh. cs lho tekan dia iku eh pare ki ndang ngono eh undangan apa sih anak eh anak eri gak safari durung tau beri-beri jane kan iki iki sapa wong anakku putrinya putrinya anakmu temen lho ya apa sih kan anak iki sapa saiki ngene lho Luwo ya. Wis <laughs> tak bae mari wae. Omong-omong. Sampe nek cilik opo aja, Pak? Nunggu sangat nopo-opo bae aku iki. Pak. Eh, aku gak oleh-oleh, Mang. Oleh-oleh? Iya, toko sekolah sih. Aku suwe, Mang, ya. Iya. Nggowo oleh-oleh. Malah paling kerajinan tangan. Iya. Kok kerajinan tangan? Apa kerajinan tangan? Burdil, burdil. Enggak. Enggak kapal-kapalan. Njopo? Ana njopo? Njopo. Ah, dicukup wong lho, nggowo oleh-oleh njopo. Iku lho, lebokno kok diandel kerek iku. Iku lho, sarate ya. Sopo? Ah, buat Pak. Dasarateng lho. Dasarateng. Karung. Loh bawa karung. Lho, sa. Sa. <laughs> Karung. Lho, ini mang yang gede, Pak. Lho. Pak, ngene lho, Pak, ya aku sak eno, Pak. Kok iki lha opo meneng-meneng bengi-bengi kok gawa telo bosok iki. Kasep. Iki sapa iki? Ya kardolo. Eh, Tolo. Sapa? Pak Cetak, Pak. Ngene lho, aku mang sak Tak tolong tak jarene, tak kon ngekeki penggawean sampean. Sampean iku lak jenis bengi ta? Iya. Lah jare dipercaya mbek perusahaan. Jangan kok oh, sakno, Pak. Ngono ah. Lah iya. Wong iki mbek kon koyo dolar ketok kono. <laughs> Lah sampean netes, ah ngawur ae. Gak gendeng ta pari. Wis kono gekno wedang-wedangan. Ainun. Mainun. Mainun. Mainun. Mainun. Nyen lho, Jo. pemain ngene lho. <laughs> Pernah tak omongi ya. Sak jane anakku iki jange nulung peno iki yo ono beneri. E. Mae, <laughs> Lah aku nyambut gawe iku kok tak rahasiakno penggawe aku iku. Mangkane karepe anakku hmm. nulung peno iku supaya peno iki dijak nyambut gawe nang pabrik. Soalnya aku kondo karo anakku nyambut gawe di pabrik iki dinis bengi. Sak jane gak nyambut gawe pabrik. Mangkal. Nyem apa, Pak? Eh? Nyem oh, apa? Eh. Wis tonangan alae iki. Aja oh, ngono ta tambe aku ayat ora rasa. Terang-terangan ya, Nak. Bapak iki nyambut gawene kaya Pak Iso iki, Nak. Dadi apa? Ya wis melawak ngene. Melawak. Melawak. Iya. Bapak apa-apa lah, apa sampean gak gelem terang-terangan ambe aku. Apa awak lak kedinesane Kadang-kadang yo gawe sampingan iku Joko Gedong. Nah ana lodrubu, lodrubu buyar terus operasi nek kok sikur. Tangane ku ngenyek ngono Cak Pari. Tapi kan enggak apa-apa sini. Enggak apa-apa, Pak. Sampun yo. Iya. Kok sampeyan mesti lah, Pak. Ya iso nyukupi aku, ya iso nyekolahno aku ate lapo, lapo sini sin mbek wong. Enggak ngono, mbok menawa kon iki diwadani kancamu ndik sekolah terus kon purik gak gelem sekolah sing rugi lah aku. Sing madani iku kuno. Hmm. Saiki ku yo kesenian daerah ku wis ditingkatno, dipupuk, ngerti ta sampeyan? Oh, iya iya. Lah iki aku masih anake dagelan menter yo. Iya, Pak. Nek terang-terangan. Iya, iya. jadi iki monggo tak ibaratno kebo mulih nang kandange. Lah apa wong aku ndagel kon nulung merkeso. <laughs> Tapi ini pancen iseng-iseng aku. Ya, lek pancene awak dhewe iki digabungno karo merkeso ya. Ya gak digabungno. Awak dhewe ngesakno karo Cak Sot timbang kuwi arep Iya, aku yo jiwa seni ya. Pancene kepingin aku. Ngono Cak Sot. Iya, main aku tak iseng-iseng kepingin aku kumpul. Cita-cita kumpul karo koncoku grup Hmm. sawung galing iki panjene gak ana menawari ya kepethuk dulurku kartolo barek safari mulane aku dhewe kepingin meningkat nang kene rek ijenan kentang klentu gak urung ya nang amare mecaan terus <laughs> aneh ngono cak so iki mene mben mben dawa terus tanggapan ayo tak belajar gending-gending soalnya biasa penuh lah gak gawe gong ah. Gak iso dek gak pancen aku bisa garingan. Saya gagal ya, gagal. Saya iki Pak, cak hari pisan niki. Loh, loh, sampean loh. Kenapa niki dek Lah kula niki katut ah mboten. Lho tak katutno becakmu kono kuncin. Oh, ngaten ah. Iya, sing becak mriki. Eh, kendaraan enggak ada kendaraan ada aja. Iya, wong limo iki numpak becakmu mungkin. Oh, ngoten ta? Iya. Ya tepak Ayo. Ayo. එතුමා